amahoro neza mwese bakunze ibiganiro bya studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cishira hamwe search for common ground kaze murinda kwibarize ya mbere y'umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na na mirongo ibiri kane ikiganiro gitegurwa bice mu mugambi je nawe mu iterambere umugambi usanzwe ufashwe mu mugongo n'igisata DGD cingoma y'ububirigi uh, eh, mukagishikirizwa mu runani rw'amaradio 15 akorana n'uwo mugambi je nawe mu iterambere ukaba ari umugambi waje kubandaniriza ikivi aho umugambi tuyage wa kigejeje mu gutsimbataza uruhara n'ikibanza by'umukenyezi mu iterambere no mu gukomeza ikibano ciza ndakwibarize rero nk'uko mubizi duha ijambo akanya aba barakurikiranye ibiganiro by'ukwezi kurangiye bagatanga interano zabo n'ibyiyumviro ku biganiro baba barakurikiranye uno munsi rero tukaba tuza kugaruka cyane cane ku biganiro twabashikirije mu kwezi cumi na kabiri k'umwaka uheze ariko kandi tukaba tuza kubera yuko ari ikiganiro cya mbere cy'umwaka turaza no kugaruka ku biganiro by'umwaka uheze muri rusange dushimika cane cyane ku biganiro byo kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ku bw'iyumvo rero muri ndakwibarize turafise umutumira adasanzwe akaba mu kiganiro urakoze cyane mm.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 duhamagara kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu ariko kandi mushobora no kugira icyo mushikirije muciye ku rubuga rwa facebook rwa search for common ground burundi naho nyine ubutumwa muraza kudushikira nuko rero akanya ni rwanyu muratwakura mudushikiriza ibyiyumviro byanyu ku biganiro by'umugambi je nawe mu iterambere mwumvirije umunywanyi ku murongo alo alo mwiriwe aha agatelefone alo alo ndabumva amahoro n'amahoro ninda twakuye nitwa jamba wa jeni wo muri komine gashoho umutumba wa gisanze ego gashoho diyojeni n'amahoro yego n'amahoro eh, mu gashoho vyifashe gute bikasheho byifashe neza eh, warakurikiranye ibiganiro by'umugambirije nawe mu iterambere Ego narabikurikiranye buke buke sinabikurikiranye cyane. Hari icimviro wagomba dusangize ico byakumariye ico wungutse. Oh. Diogene ngira nti yarafise utuyinite dukwiye muraza muraraba ko turimwo. Allo? Oh. Ka telefone ni kariko karagira. Alo Allo Oui ntabwo ndabaza neza ku bijyanye n'iterambere ingene bimeze mu burundi ninde tuvugana tukamenya n'ingene twogenda turiteza imbere mu kubaho ah. yego biba byiza mu kirundo jamari wewe hari ikiganiro cy'umugambije nawe mu iterambere wumvirije ni ikihe jamari turagushimiye ego kumbure reka tubanze duha akanya seremani ego mwarashyitse ku rubuga kuraba cyane cyane ingene ibiganiro by'umugambi je nawe mu iterambere byumvirizwa mu makomine atandukanye n'intara zitandukanye mbega mwaducira ku mayanga uko mwasanze byifashe gaseremani ego murakoze cyane ku makanya eh, nk'uko bivuze eh, umwaka uheze mu mwaka mu kwezi kwa cumi na kabiri twarashoboye kugendera intara zishyika nka zine amakomine ashika gatandatu intara yari eh, intara ya Kayanza intara ya Bubanza intara ya Makamba intara ya Rumonge kuraba yuko eh, ibiganiro bya studio ijambo ingene byumvirizwa ico byafashije kubavyumviriza twasanze yuko eh two tuyaga n'abantu Eh, sitidiyo ijambo rayizi cyane kubera niyo kuva kera turabaza ibiganiro bakurikirana mhm. barabivuga intorera yagwa mhm. duhana ijambo mhm. duhana ijambo hamwe n'intorera yagwa nibyo biganiro byumvizwa cyane n'abanywanyi bari muri iyo mihingo birumvikana kuko bivuga burindwi yego ah. hama Ah, ah, ah, ayo niyo maradiyo vurema twashoboye kuyaga bakatubwira amaradiyo bashobora kuba babyumvirizako amakuco eh, bishobora kuba byarafashije mu kubabyumviriza mm. twarayaze nabo bamwe bamwe nk'imakamba mm-hmm. nk'imakamba hari abagiye batanga uburorero ukungene twisunze hanini ku kungene ku biganiro byakoze ukungene butunganya umwimbu hagati mm-hmm. y'abagizwe hagati y'abubakanye eh. umugabo n'umugore ibiganiro byarafashije cyane hari nk'abagiye bashinga inahe ko ubwa mbere byari bigoye yuko umukenyezi mhm. ashobora kujya mu byo eh, gutunganya umwimbu mm. hagati y'abubakanye mugabo ubu abagabo barashobora kubimugwa uruhusha ngo kubera urumva ibintu by'imico murabizi hama hari uwashinze nawe ubwiwe avuga ko ubu byose ibi byo gutunganya urugo ibyo gufasha abana eh, eh, indero mu rugo ibiki abikora n'umukenyezi kandi abishimira beaucoup plus inani abishimira boku plus uh, ibiganiro vya studio ijambo ibiganiro yumvirije ego mm. ku matemoignage intahe zageze zatangwa nabandi nabavuze eh. hama eh harahandi bagi baravuga nk'ibubanza mm. ibubanza hoho mukumviriza bariko barumviriza ibiganiro hari abantu bari mu club de coute bo bace ico byabafashije ni ikintu kungura ubumenyi n'ubwenge baca bahitamo kuzabagura amatongo yo kurima kurima imiceri bahitamo mm. kugura imigambi batanga imigambi yo kurima imiceri ko bumvise ko abandi bakenyezi bo mu yindi bo mu yindi mihingo bagizene bashoboye hari intambwe bateye baca barabigira baca barabigira ko mm. hama twashase kubaza kuvyerekeye ukungene ivyo biganiro bimeze kalite mhm uburyohe bifise akanovera bifise mm. eh, abumvise ibyo ko bari benshi bari benshi ngo twabajije mm. abumvise ibyo biganiro baremeza neza ko ibyo biganiro bimeze neza mm-hmm. ko mbega ni he babona twokosora ni hehe babona twohinyanyura kugira ngo dushobore kubacika ku nyota nicyo gituma tubarindiriye ko batwakura batubwire narijya dutanguye umwaka mushasha muri uno mwaka dutanguye n'ibiki babona twokorera ko bibaraje ishinga mu kibani wabo kugira ngo tuzoheze dukorere ku byiyumviro byabo umunywanyi ku murongo alo alo amahoro mwiriwe mwiriwe neza ninde tuvugana nditwa leonard leonard umenga muri hafi ya karadi mubona mwokegeza kure yego turakegereye kegeze eee eh, mwotubwira ibiganiro mwumvirije bya studio ijambo aha leonard ngira leonard ntashoboye guserura icyiyumviro ciwe ubundi munywanyi ku murongalo muraza muraraba ko udutelefone twanyu turimwo utuyinite kugira ngo dushobore kuvugana imihora muduhamagara ko umuhora wa lumitel ni mirongo itandatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu ariko kandi muraduhamagara no kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri alo alo mwiriwe amahoro ndatwakuye niyo nkuru porosiperi ndi mu ntara ya bubanza porosiperi bubanza ni amahoro ngaho bubanza yego ego porosiperi mbega hari ibiganiro bya joy jambo mwumvirije haba mu kwezi guheze cyangwa mu mwaka uheze ko twabyumviriza turabyumviriza mugabo ikiganiro mm. ndacumbitse umwanya niho nubwira akaradiyo hariho ibiganiro duhana ijambo hariho n'ikiganiro intorira aho duha ijambo uwahindutse mu kibano yahora kumbura ibyo bitifashe neza ariko agafata umurindi w'iterambere hariho n'ikiganiro runani mu butunzi muri ibyo hari icyo uba warumvirije ah. yagiye ego muraza muraraba yego ibiganiro turabikurikirana cyane na cyane cyane ibiganiro bikunda kwisunga ku iterambere ry'umukenyezi yego valanti ibyo n'uruhara yogira ku butunzi bwo mu rugo yego hari impanuro mumaze gukuramwo ni nkizi eh, impanuro tumaze gukuramwo hmm. ndabumva impamvu tumaze gukuramo ni uko abagabo bashyigikira abakenyezi babo mu migambi mhm. ndetse bakabaha n'umwidegenzo mu ngo no gufashanya muri buri kimwe cyose valante aho iwanyu bitaganzwe ubona byifashe gute abashinga ntahe barashyigikira abakenyezi babo mu iterambere ahanyu butaganzwe abashinga ntahe barashyigikira abakenyezi na cyane cyane mu mashyirahamwe ku mitumba mm. bakabarosa nk'udufaranga bashaka kuziganya mhm. ahandi bakaba bakabaha n'umwidegembyo wo kuba hamwe n'abandi bakenyezi na cyane cyane twifashijwemo na musitanteri wa komine yacu ego ego arakunda kuba hafi n'abakenyezi akaduhanura nyine ku mutumba ugasanga imeze neza akagendera imitumba mm. ego n'uwo mugambi wanyu turawushima cyane kubera barafasha mu guhanura abagabo bamwe bamwe mm. bityo ingo ugasanga zifashe neza mu mibano yazo urakoze valante none mwebwe mu kibano hari icyo muri ko muraterera rero kugira ngo kumbure nimba hari abatarabitahura nabo mubasangize ubwo bumenyi icyo duterera ni uko duhumuriza bamwe bamwe mu kibano bakumviriza ibiganiro mhm. tukabangiza kuba hamwe n'abandi bakenyezi nyine kugira bigishanye mm. mwebwe musanzwe muri mu migwi yo kumviriza ibiganiro turi makamba ni kerede de kute makamba eee eh, umugwi wo kumviriza ibiganiro w'imakamba ni mbega ni makamba kuri ku mugwa mukuru ko umenga imakamba hari imigwi eh. myinshi eee eh. ni kerede de kute komine makamba komine makamba didasi ibiganiro by'umugambi je nawe mu iterambere hari ico bimaze kubafasha ngaho imakamba ego cyane biradufasha cyane mm, bimaze kubafasha iki ni ukuvuga ibyo biganiro kuva bije ubwa mbere na mbere bwobwo ni ukuvuga yuko byatumye twegerana tukaronka umugwi wumviriza ubwa mbere na mbere mhm. ubugira kabiri bimaze kuza twaratanguye imigambi kwiteza imbere twebwe nyine ubwacu nk'abo bantu bumviriza hmm. ubugira gatatu naho impanuro dukora muri ibyo biganiro ziradufasha mu kibano naho tubaye hmm, zibafasha gute ni ukuvuga nk'akarorero muri duhana ijambo hmm. nka numvirije aro duhana ijambo bavuga ku byerekeye imyibutsa iza ikumira abakenyezi mm-hmm. ubwa mbere umuntu ariko arayumviriza yogira yuko ari imyibutsa iza kurya umuntu ayiga mu mugabo aracyesanga yuko hariho gukomeretsa igitsina yego hmm. murakoze cyane mbega none mwebwe nk'abaheza bakaba bari muri iyo migwi abatari muri iyo migwi nabo hari icyo muheza mukabafasha kugira ngo nabo bashobore kungukira kuri ibyo biganiro ego cyane abatari muri iyo migwi turabafasha kuko aho tubanye n'abagenzi turababara bakaza barumviriza ibyo biganiro hmm. naho tubanye n'umuntu ego je nka makamba ikintu mvuga mukorera ko muri mwaka dutanguye mushasha mhm. ubwa mbere na mbere ni uko hogwizwa inyigisho kugira ngo n'abajya abandi batarazumva baze baraza kugira bumvirize mhm. hanyuma twe natwe tumaze kuzumva kugira ngo dutere intambwe tubone icyo twokwirata mu cyo twahinduye mu kibano mm. uburyo wa kabiri waguza ibiganiro kubera mu kongeza iminsi kugira ngo utacumbirije ku ku mugoroba acumbirize mu gatondo cyangwa mu ijoro aruhutse urakoze ibyo twoshimikira ko ibyiyumvira ubona twoshimikira ko cyane byogira akamaro iwanyu ni nk'ibiki ibyo mwoshimikira ko byogira akamaro iwacu ni ukugwiza inyigisho mm, inyigisho ku bijyanye n'iki inyigisho ku bijyanye n'iterambere ry'umukenyezi mm. eh, mbere bikanafasha yuko umukenyezi nimba umukenyezi yo batumiwe botumirana couple mbere aba bana kugira ngo umugore n'umugabo baze bumvirize bose urakoze cyane didasi ego namwe murakoze turagushimiye ku ntererano zawe ego murakoze mm. nuko mm. ikiganiro ndakwibaritse seremani imakamba mbega naho mwarahaciye petete atashwe kuvuga kuri telefone bivanye n'utuyinite mm. hariho nk'imigambi bagiye bashira mu ngiro bivanye n'ibiganiro bumvirije mm. imigambi iyo kwiteza imbere gukora ibintu gukora ubuyi ifu y'ubuyi guhingura ifu y'ubuyi mm. kurima kurima indi mirima yatuma baronka irya fu y'ubuyi hari n'ikindi kintu novuga gishasha kucerekeye gukora eh, ego ninda kwibarize aho tugaruka ku biganiro twabashikirije mu mugambi je nawe mu iterambere umugambi wa search ufashwe mu mugongo n'igisata DGD c'ingoma y'ububirigi Eh, tugaruka ku biganiro byo mu kwezi kw'icumi na kabiri no mu mwaka uheze singira ngo nta uri ku murongo twabibutsa yuko eh, alo mm. iruhande seremani y'ibyo uvuze yuko mwasanze abo bari muri iyo migwi yo kumviriza bari ku kivi eh, ibiganiro bindi twarakoreyeho harimo hakijya citwa intorira yagwa twarashoboye gusanga imakamba nyene mu kayogoro hariho abakenyezi b'abayangayanga ni igikorwa tutamenyereye cyane ku bakenyezi mugabo abakenyezi twashoboye kuganira alo nitwa niyo kwizera anyesi ndi santire makamba anyesi makamba ni amahoro ga anyesi na mahoro turi muri kerebe de kute eee eh, yitwa gute tujijuke dutere imbere tujijuke dutere imbere anyesi wowe usanzwe uri umukenyezi sabwe uri umukenyezi wewe sabwe ati usanzwe uri umukenyezi wewe ndi umukenyezi wewe none yego ndi umukenyezi e, anyesi none ibiganiro wumvirije byagize ico bikumariye ni nk'ibihe ibiganiro byagize icyo bimariye nkabiga biganiro byaduhana ijambo mm. narabonye ijya migani nabyo ntiyangiyeho cyane mm. hariho abamama benshi n'ubu bakikumiye bwa sindamenya mm. ibyari byari kuko twaragerageje mu kibano mm-hmm. yego ibi biganiro biradufasha kandi n'ukuri bifise ikimazi cyane yego none ubona abo batarajijuka iyo mubibasiguriye barabitahura mubona babyumva yego bamwe barabitahura ariko mm. abandi ntibabyumva neza mm. twokorera nko kubisabwe ati ibindi ubona twokorera ko muri uno mwaka aho ubona hakira agahaze ngaho iwanyu byogira akamaro ni nk'ibiki uyu mwaka novuga yuko ibi biganiro jewe nawe mu iterambere mm. bitohagarara ku mukenyezi gusa kuko n'abapapa hariho abapapa batabyumva kumwe n'abamama mu by'iterambere kandi iyo umupapa atagize icyo adufashije mu iterambere rirama ntiriba rikirama tuvuga eh. yuko mwokomeza mm. mwokomeza gutanga inyigisho ku mpande zitandukanye mwoba mugize neza cyane urakoze ya nyesi yego namwe murakoze urakoze cyane anyesi yari makamba ndamuhumurize ko ibyo biganiro cyane cyane nko mu kiganiro intorira yagwa akenshi turaha ijambo abashinga ntahe halo na cyane cyane eh, mu rumonge mu mm. rumonge eh, abagabo ico kintu baragishikiriza ati iterambere ry'umukenyezi ni ryiza mm. mugabo ni ukuraba yuko tutorengera imico mm. abakenyezi bagatera imbere mwa bakibuka yuko yes imico myiza muhira mm. mu rugo aho batuye yuko batorengera abagabo eh, ico kintu nico kirari urakoze twama twacumvise kenshi na twebwe aho dukunze guca nicyo gituma duha dushyikiriza n'ibiganiro ku bijyanye n'inyifato ibereye umukenyezi amaze gutera intambwe mu iterambere mbega yogira inyifata iyihe umukenyezi nyawe cyangwa eh, hariho na rya sekeza ryitiriwe umugabo nyawe ariko kandi n'umukenyezi nyawe arakenewe wa mukenyezi naho aba amaze gutera imbere agumana icubahiro akaguma yubaha uwo bubakanye ntaca abona ngo kubera yateye imbere ngo niwe ngo aca eh, aca agira ijambo gusumba uwo bubakanye eh, ibyo rero nabyo turabikorera ko ah, siriyake turamushimiye twama turi ko turakora ibiganiro byo gukebura abakenyezi kugira ngo ntibahave basanga rya terambere bariko bararondera rishobora kuba intandaro y'ugusambuka kw'ingo nuko turacasigaranye umunota umwe kumbure turarindiriye umunywanyi wa nyuma imbere y'uko dusozera kino kiganiro ndakwibarize ego twari ko dushimika ku kamaro k'ibiganiro by'umugambi nawe mu iterambere aro ego turakomeye Fadius mu misegonda idashika mirongo ibiri wotubwira muri make akamara ibiganiro wumvirije byakugiriye ego akamara ibiganiro byangiriye narumvise nabonye yuko atamungu udakiza ku bakenyezi narumvise abakenyezi yuko umugabo ari wo wose bashoboye kuwukora urakoze cyane Vadius twarabibonye turagushimiye ariko mubandanye muterera no ngaho mu kibano kugira ngo abakenyezi bashobore gukora imyuga yose sa ah, turakoze turagushimiye ku ntererano yawe urakoze vadiyusi nuko nino ngaha dusozerereye kino kiganiro ndakwibarize aho twari ko dushimika ku biganiro twabashikirije mu kwezi guheze ndetse no mu mwaka uheze seremani usanzwe ukurikiranira hafi ibikorwa ah, mu ishyirahamwe search burundi turagushimiye kuba watwitwaze muri kino kiganiro murakoze cyane ego nuko ikiganiro ndakwibarize ni Gertrude mpawe nayo yarakiremesheje ku bwa studio y'ijambo ndabasezere ndabifuriza kuroranirwa naho uta hari ico wumva wodukebura tanguza ijambo ndakwibarize siga kanya rungi ku butumwa bugufi